En kom ons kyk hoeveel herinneringe of uh, memories ons vandag kan wakker maak en het at least uh, gereed raak vir die naweek as ons begin uh, met uh, Joe Dolan en uh, ja, sy naam is onuitsprekelijk Pedro de Ardeteit uh, boodskap gelos en binnen, oh nee, sorry, dit is een ander oude uh, maar ja, uh, dit is Joe <laughs> Dolan wat ons eerste liedje gaan sing en hier kom hy, make me an island, sê hy different eyes, different size, different girls every day, different names, different games. Took my breath clean away, but I'm changed. fire As hy, dit was uh, Joe Dolan en hy het vir ons gesing Make Me an Island en uh, ja, ek hoop dit sit ons in die rechte mood vir hierdie naweek, die moedersdag naweek. Uh, eh, Jylle manne, onthou, daar is nog tyd om gauw gauw een surprise te gaan kry by die winkelkies voor die winkels toemaak. Ek het so paar plate vandag vir die die moedersdag ook ingesluit, so, maar eh, kom ons gaan nou eers en, ja, die volgende ou wat ons na gaan luister is, I Love You To Want Me is die titel van een gewilde liekie in 1972 dier Lobo, die uh, verhoognaam van Roland Kent, La Voy. Uh, hy het die liekie geskryf wat op sy album Of A Simple Man verskyn In die hers van 1972 is I'd Love You To Want Me as a solo vrygestel. Het was die grootste treffer van die sangers op die billboard kaarte en uh, waar het in november, november, november, november, daar die jaar twee weke op nummer 2 deurgebring het. En dit is nogal achievement om so lang in daar die top posiesie te wees. Kom ons luister na Lobo en ons luister na I'd love you to want me. Ek sal daarvan hou as jy my ook wil hee.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 Ok, en ek weet Louisa, Louisa Heinsda van Kroonstad, Meijer, uh, eh, jy is ook ingeskakel, dankie daarvoor, ek hoop jylle geniet die program. En die program stap aan, en ons kom nou by Little Eva, jylle ken allemaal vir Little Eva, 1962 treffer wat sy gehad het met Locomotion, die party uh, opwekker, Little Eva met Locomotion. Lekker luister. Locomotion was hy een lekker ene, een lekker ene om die uh, al die uh, dansers op die dansvloer te kry en uh, so ek noem het altyd die opkikkerlikie die loud commotion waar allemaal saam dans en dit is een ritueel wat uitgevoer word en allemaal dans in die ronde. Nou kom ons by die eerste moedersdag uh, likie wat ek ingesluid het vir vandag en dit is nou vir sondagse uh, moedersdag uh, baie, baie, baie, uh, wel, mens moet nie sê geluk aan moeders of wat nie, mens moet sê baie dankie aan moeders vir wat hulle vir ons beteken en wat hulle vir ons doen. Op hierdie specifieke dag kry ons die geleentheid om hulle te bederf en sovoorts. Nou, ja, hulle sê, as die evolutie rechte gewerk het, hoekom het moeders dan net twee handen? <laughs> wat waar is, ne? As evolutie recht gewerk het, het hulle eh, ook, ook oor achter hulle kop gehad, neem my net meer as twee handen. Nou ja, kom ons luister, die eerste ene is van Heintje, en natuurlijk, uh, weet julle amal, hy sing Mama, en hier is die Engelse weergawe van daar die liekie, vir die moeders. MUZIEK Please don't cry because your boy must leave you. Mama, oh please don't let the separation grieve you. you must leave you. Mama, oh, please don't let them separate. was hy prachtige sterk stem van, ek weet nie, ek dink dit was toe die 12-jarige, 13-jarige Heintje, Heintje Simons, daar van die Nederlande, wat daar die liekie gesing het, en ja, dit was een groot treffer gewees in die, ja, vir al die mamas, en maar hulle verdien elke woord van die moeder uh, eh, liekies, wat ons nou vandag vir hulle gaan verdien speel. Ok, ons stap aan na Johnny Nash. Nou sy rechte name was John Lester. John Lester, Johnny Nash Jr. Hy is geboor 19 augustus 1940, is Amerikaanse reggae en popsanger uh, en liedjeskrijver. Die bekendste in die VSA vir sy 1972 treffer I Can See Clearly Now. Nou, hy was ook een van die eerste nie Jamaikaanse, Jam, Jamaikaanse, ja, Jamaika, <laughs> Jamaican, ja, uh, sangers om reggae muziek op te neem. Ons luister na Johnny Nash en hy sing I Can See Clearly Now, sy bekendste ene. see clearly now the rain is gone. hy, nee, Johnny Nash, en hy het gehelder siende geraak, I can see clearly now, nou dat die reen weg is, uh, ja, dan kan mys die sterre beter sien, weet ek, en, uh, ja, hy, uh, dateer, door van die middel 60s, as ek reg onthou, uh, die, uh, oké, okay, ons stap aan, ons kom nou by, eh, uh, en snaaks hoe die DE silent raak, as men sê mamozel, mm, nie net, is eindelijk, eh, eh, as al omspel, sê hulle mademoiselle, mademoiselle, maar mamozel, nie net, is een liekie wat geskryf is en vervaardig is dier Herbert Hildebrand, Winauwe, en oorspronkelijk uitgevoer dier Soulful Dynamics, dit is in 1970 vrygestel en hierdie, uh, eh, uh, daarie jaar, een nummer 1 treffer geword in Duitsland, Oostenrijk en Switserland en was gedurende die daarop volgende 30 weke onder die topverkopers. Die ou wat het doen vir ons vandag is Michael Holm, H-O-L-M, Holm. Uh, eh, en hy sing Mademoiselle Ninette. holiday. I took a 20 die laaste jaar van my soog en zweet en op school, ja. uh, <laughs> ok, Yellow River is die liekie wat volgende op die draaitafel hee. Nou, dit is een gewilde liekie opgeneem dier die Britse groep Christie Dit is uh, geskryf dier die groep leier Jeff Christie en dit is aangebied aan die Tremeloos wat dit opgeneem het met die doel om het vroeg in 1970 as een solo vry te stel na die sukses van hulle destijdse onlangse solo Call Me Number One. Maar die groep wat om nou hier vir ons sing is dan ook die Tremeloos en jy hoor Yellow River van Christie. Hey Christie, of uh, dan Tremolo's met Yellow River, ek hoop die syne hou daar by julle, ek het nou hier per toeval op die screen gekyk, toe sien ek my encoding uh, wijs error, maar uh, ok, ek het het gauw reggestel, so ek hoop as daar een probleem was, is julle nou weer terug op die licht, en julle kan lekker saamluister vir die rest van die program, sonder enige uh, gremlins of uh, hierdie goedjies wat rondloop, magties, magties, hulle eh, maak een mens daar maar vies, uh, as het nie beertrag is nie, as het hulle. <laughs> Nou, nou ja, kom ons stap aan, ons kom nou by, uh, wat is die mense sy naam? Uh, CCR, en dit staan natuurlijk voor, Creedence Clearwater Revival, een baie populaire groep van die middel 60s. In 1969 neem hulle deel aan die bekende uh, Woodstock Festival, met uh, onder andere hulle heel eerste nummer 1 treffer in Engeland, Bad Moon Rising. Maar vandag gaan ons, oh, kom ons maak het somme 2 in een rij. Die eerste een wat ons nou gaan luister is dan uh, Midnight Special en dan direct daarna, ek glo nie, dit is hulle eie nie, is Proud Mary, maar in elk geval, kom ons luister na die tweelikies, en uh, rug aan rug, hier, kom hulle! MUZIEK up in the morning, you hear the work bell ring, and I march you to the table. in a But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light. Water Revival, CCR, met uh, uh, Rolling on the River, Proud Mary, en uh, ja, dit was daar die tyd beskou as een van die rovelikies, al hierdie groepe wat so skree skree, maar eindelijk het die ouwers nie iets gehad om oor te worden, want al hierdie geskree liekies, uh, uh, wat hulle daai tyd skreeliekies genoem het, of uh, eh, rove liekies genoem het, was uh, losdans liekies, jy weet, jy het gejive, en jy het gerokkerrol, dis nie hierdie, waar jy stuif vasthou, en uh, ja, dis waar die dinge broei, onder uh, Pat Boone, en jy weet die, die sachte sangers, <laughs> wat jou starige slow dances, cheek to cheek, en dan broei daar sachte woordkies wat gefluister word, en sovoorts, sweet nothings, soos hulle sê, wat gehoosper word in mekaarse oore. Ja, <clears throat> those were the days, sê Mary Hopkins. Vanity Fair, ne? Hitch in a Ride is een liekie wat geskryf is dier Mitch Murray en Peter Kellende en is uitgereik as een solo dier die Engelse popgroep Vanity Fair aan die einde van 1969. 1969. Dit het in februari 1970 nummer 16 op die UK singles charts bereik, maar was een groter treffer in die Verenigde Staten op nummer 5 op die Billboard Hot 100. Nou, Billboard Hot 100 is die mega, is die meetlijn uh, van hoe goed een plaat vaar of nie. Die liekie handel oor een jong man, wat probeer duim gooi, omdat hy nie geld het nie. Klink vir my soos uh, toe ek in die army was, maar uh, ja. Kom ons luister, Vanity Fair, Hitch and a Ride. missionarij en ek het my fair share daarvan gedoen uh, <laughs> in my weermacht daar 1971 72 was ek uh, nogals gereeld op die pad gewees en uh, ek het het daarder aan beskou as uh, visvang, jy weet, jy staan daar so jy sit jou duim in die lucht en jy wacht vir iets om te buit eh uh, Betie keer krij jy likke sportskar en eh, likke geselskap, ander keer krij jy ou Volkswagen Beetlekie wat jy optel, eh, ja, en jy moet die achterste sitplek in sikkel en uh, ja, dier die twee dier en jy kryp aan na die volgende dorp of die volgende twee dorpe ensovoorts ensovoorts. Nou, ja, ek word nou net gevraad, waar is Joy? En toe sê sy, ek luister ook, Lou. Nou ja, dankie. Yes, see Joy, jy moet nie so lang stilblij nie, jy moet ons laat weet wanneer jy hier is, uh, onder omstandighede, en ek hoop dit gaan goed met jou, en dan ook die Steins, Alida Stein daar, en Adrie van Rustenburgse wereld, ek uh, sien, jylle is ook ingeskakel, en jylle genie die muziek, lekker, lekker, Heinz Kroenje, jy het baie stil geraak die afgelopen ruk, en eh, uh, ja, Motti weet ek hulle luister, Motti de Kok en Drew de Kok, daar van George's wereld en uh, Rina Vosloo, Bethlehem, uh, julle allemaal moet lekker luister. Uh, kom ons stap aan en ons kom nou, uh, wel, ons het nou net groepe gehad toe ons CCR, het ons die twee in een rij gedoen. Uh, nou kom ons doen twee in een rij van hierdie, uh, Archie, uh, The Archies, Nou die eerste een wat ons nou gaan, like is, uh, gaan luister is La Di Do Down Down uh, en dit is uh, hulle de, wel die Archie'se debiet atelier album uh, een fictieve popgroep uit die Archie uh, hy was ons Archie Andrews in die strookies prente, ja as ek recht onthou dan was daar Veronica, Betty Moes uh, Jughead uh, wie was daar nog in die reekse gewees, maar in elk geval, die album is oorspronkelijk in 1968 op Calendar Records etiket vrygestel en bevat 12 liekies. Dit is vervaardig dier Jeff Barry uh, en mede vervaardig dier Don Krishner, Kirshner. Die groepse debiet enkel snit was Bang Shang Lang en het in 1968 nummer 22 op die billboard ge, maar ons luister nou na La Do Down Down en dan rug aan rug met die ene, is het ook die Archies wat vir ons gaan sing A Summer Pray for Peace Kom ons luister La Do Down Down Hey La Do Down Down You're my baby slowly light you down, down. Say you love me, baby, say you do. Say you love me like I love, love, you. Ooh, ooh, you're my baby, you're my one and only light you down, down. When you hold me, girl, you know you kiss me, girl, you nearly kill me. Kingdom. 55 million. California. 18 million. Laos. 2 million. 50 million. Japan. 101 million. Australia. 12 million. Poland. Oh, 7 million. Russia. 237 million. Ireland. 2 million. New York. 18 million. Illinois. 10 million. China. 732 million people. 10 million. Israel, 2 million. Sweden, 8 million. Egypt, 32 million. East Germany, 16 million. Italy, 10 million. India, 523 million. Cuba, 8 million. Washington, D.C., 3 million people. Daar sê in hulle multiply of uh, vermenigvuldig exponentaal die getalle mense in die wereld, uh, hulle raak onhanteerbaar op baie plekke en ja, mense wil hulle graag join in die peach, uh, uh, prayer for peace van die Archies. Nou, kom ons sit nou vannig nog ene in vir die moeders, voor ons dan by Funny Spot kom, uh, ja, dalk is daar tyd vir twee, kom ons speel gauw Neil Redding se Mother of Mine uh, voor ons dan besluit of ons dan die uh, van die spot gaan doen, of ons nog een liekie gaan wacht, hier kom Neil Reed, Mother of Mine 1971 hy Neil Reed met A Mother of Mine en uh, ja, ek dink uh, eh, uh, eh, Cornels, is jylle ook ingeskakel, man, ons is so jammer om te hoor van jylle predikament laas vrijdag met die hijacking en al die soort dinge, jy weet, hierdie dit, dit maak mens meer kwaad as vir het jou laat worry, uh, I mean ja, eh uh, ons is net blij jylle het ongedeer daarvan afgekom en uh, dat jylle veilig is en dat die klompie uh, misdadigers dan vannig gevang sal word en uh, op die pen uh, sal rij vir wat hulle doen, dat hulle nooit ees weer so iets sal oorweeg nie. En ons druk vannig nog enige in, ons luister na uh, Autos Redding, en hy sê, sitting on the dock of the bay, nou ja, terwijl hy verveeld is, kom ons luister, Otis Redding. MUZIEK watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay. Cause I've got nothing to Look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change everything seems to stay the same. I can't do what ten people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for two thousand miles I roam just to make the now I'm just sitting on the dock of a bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of a bay, I'm wasting time. as hy, sitting on the dock of the bay, watching the tide come in and wasting time. Nooit was dit a waste of time gewees nie. Ek so sê, as jy daar so sit en jy staar so oor die see, daar is soveel eh, dinge wat dier jou gedagtes gaan, en ja, dit is nie negatief. Jy weet, een mens dink nie negatief as jy so by die see sit en jy staar oor die branders nie. Uh, of jou vist ook nou in die water is of nie, dit is irrelevant. Ek dink, uh, hengelaars, eh, sit maar daar, uh, as hulle buit kry, good luck, as hulle nie buit kry nie, het hulle een dag gehad waar hulle lekker kon terugsit en man, jy, jy kyk na Australië, daar oor kan die water en, uh, en geniet het en vind jouself en uh, ja, om het so te stel. Ok, de eerste uur is verby en dit beteken ons gaan nou luister na weer eens Wackhead Simpson. Ons, eh, ek kan nie onthou waar oor hierheen gaan nie, ek weet het, uh, omdat het nou zondag moedersdag is. Kom ons include die skoonmoeders ook. Hierheen is van een eh, mother-in-law. Nou, <laughs> ek weet nie, ek kan nie dink dat het een goeie story gaan wees nie, uh, maar mother-in-law on honeymoon. Uh, ja, nou, kom ons hoor wat het hy te sê van die auntie. Hello, Sandy. Uh, ah, good day, is that uh, Sandra Terranesi? Yes. Hi, ma'am, I'm calling you from Air Mauritius. Yes. Uh, regarding your flight. Yes. on the yes, fo- on next Thursday. Look, the, the, the change to the 25th, the only flight that we have will be at 6 p.m. Hmm. When? On the 21st? The 25th, because I'm just acting upon instruction here by the person who's standing in front of me to change it. And they said it's fine, but I thought, you know I'd rather just call you first to make sure that flying out on Thursday the 25th at 6 p.m is okay for you? Because we do have a two o'clock flight, but that is looking overbooked at this stage. And then what time do I arrive in Johannesburg? No, no, no. This is going to Mauritius. <laughs> but I fly out on the 14th. Yeah, well, this gentleman here is is changing it. Who's the gentleman? <laughs> Roberto. No, no, there's some confusion. Let me talk to him. Okay, uh, Roberto, here is the lady. Hello, Sandra. What are you changing? Uh, well, I was just thinking that it, you know, uh, we're on our honeymoon. Yeah. you, you and Kevin and Tracy are going to probably come through and. No, we're not. Have lunch with us and so on. no, we're so not. We're definitely not. nicer not. To, to, for you to go after we we were there. you want me to do what? <laughs> to go after we were there. Roberto? Yeah. I must go to Mauritius after you. Yes. but how can you just change my ticket? I've made arrangements with other people, Roberto. Yeah, but we're going to that island first. I just feel maybe you should go afterwards. I'm not going to be anywhere near you. I'm not going to come near Club Med. They always say that. Who are you talking to? Colin from Air Mauritius. What is it, Colin? Were, were you going to join them on their honeymoon? No, man. Is, is this your mother-in-law, Robert? Yes, yes, it is. I'm not going on their honeymoon with them. I'm going to be on the bottom end of the island, and they're going to be on the top of the uh, end of the island. And I, don't, I don't give a what they do. I'm not going to be there. So I've booked my flight. They can have a happy honeymoon. I'm not going to be anywhere near them. You know what? I think I'm just going to go ahead and change this. no, you're not changing anything. They can change their honeymoon. <gasps> oh, wow. Can we speak to Roberto, please? Okay, you Roberto, here we go. Yes, Sandra. What, when we had lunch today, there was no problem. What's created the problem now? You need to cut those apron strings. Oh, oh for sake, Rob, if I cut those apron strings nine years ago. Okay. What are you being such a pain for? I'm not being a pain. I just think it would be nice. No, Robert, Roberto, I don't even want to come near you on honeymoon. Please, I have enough of you during the week, every day of the week, living in the same complex as me. Okay. Oh, do I no. come near you when you're in Johannesburg with my daughter? The mm. last thing we want to do is come and share your honeymoon with you. Wow. Yeah, that's what that's what they say. Mm. <laughs> I'm not going on the 25th. Okay. When they're oh, married, whatever. Colin, what, Colin, what, whoever you are, what, I am not going to interfere with them. No, look, look. yes, look, what? what? Whatever he does, on honeymoon with your daughter. You've just got to let it be. She's a married, she's a big girl now. Just let her go. I think from somebody from Emirates, you're getting very personal, and it's actually got it's not, it's not your business. Your business is to book air flights. Just tell my son-in-law I'll give him a cup tonight when he gets home, and he must catch a wake up. I've got to change this ticket. <gasps> You're not going to change it. It, you know, you're I, not going to change it. She's a little poorer. But if he doesn't stop his nonsense, he won't wow. marry my daughter on Saturday. <laughs> Oh. wow. Oh. Listen, I love my son-in-law to bits. I think you love him a little bit too much. Is that the real story here? You know, I need this like a hole in the head. Out of maybe 5,000 holiday destinations, you must pick Mauritius. Hmm. Oh, you know. <laughs> Just to, I'll speak to him tonight. Okay, hold on. Let me put him back. Uh, uh, Robbie. Roberto? Yes? You're having me on. Aren't you Wackhead Simpson? Yes. <laughs> Roberto, you little putter. I'm going to kill you. And also, Gabriella's on the line, too. Gabby? Hello, Mama. you know what? You make an absolute ass of me. <laughs> Yeah, you both of you. Now, now, I'm going to book into Club Med. <laughs> I love it. You go, Mom. Uh, mommy, good luck, guys. Ja, <laughs> is, is dit opgeskeep op jou honeymoon met jou skoonouwers. Dit is nog hulle predikament oog. Ja, right, die program gaan aan en waarheen gaan ons nou? Kom ons luister sommer na uh, die ouse naam is Paul en sy van is Moriet, Moriet, Paul Moriet. Moriet. Uh, en uh, ja, hy sing Love is, of nee, ek dink sy orkest doen Love is Blue, as ek krijg onthou. Eh, uh, sy, sy, wat, kom, kom ons luister in elk geval, hier kom hy. MUZIEK dit was uh, Love is Blue wat hulle daar gesing het en uh, ons stap aan en ons kom volgende, o nee, wat waar kom ek vandaan uh, dit was nie Shocking Blue nie, het was Paul Mariat en hy het uh, Love is Blue gesing ons kom nou by Shocking Blue en die liekie wat hulle vir ons bring is natuurlijk Venus Venus soos jy hom nog nooit gehoor het nie, hier kom hy. nee, Shocking Blue, nie Love is Blue nie, dis Shocking Blue, en een lekker, uh, wat noem hulle dit, een beat, wat hy daar, uh, in daar die liekie het, I'm Your Venus. Nou, uh, hierdie klompie, wat ek nou van gaan praat, is ontdek dier uh, Harvey Lisburg, en hy het aangebied om hulle bestuurder te wees, eh, uh, Eh, as hulle dan die, wat noem is het, soetsientjie voorkomst of uh, gedrag uh, maintain, wat hulle op daar die stadium uitgebeeld het. Nou, ek meen, twee van hulle was skaars 15 jaar oud, en ek praat van die groep Hummins Hummits. Nou, uh, ja, uh, die liekie wat hulle vandag vir ons gaan doen, is Sentimental Friend. Hier kom hy. On the floor the people dance around Moving close together But they're all alone corner. There's the girl I once knew who broke me in two. Hans Hermits, die jong seens van daar die tyd, wat seker nou al ou mans is, ek moet een bykie gaan opkyk, uh, hoe op, uh, op uh, Google uh, Image, hoe lyk die klompie vandag of deesdag, uh, seker al ou toppies en sovoorts, ek dink hulle is ouwer as ek, en ek is oeroud. <laughs> nou ja, goeiemiddag uh, aan uh, Junker, Junker, uh, eh, Mirano, Mirano Juncker, hy luister daar van Kroasia, en uh, ja, ek hoop jy genie die program, en ek wonder, uh, hierdie liedjes wat ons hier speel, was hulle, door die jare, was hulle ook treffers gewees, daar in Kroasia, of uh, is dit heeltemaal buiten jylle, ek hou van jylle smaak van muziek, dis baie folk, dis baie uh, volkspele type, uh, liedjes, maar uh, ja, en uh, ja, kom ons uh, vat julle gauw vir uh, Lessie, uh, Lessie in radiowese, en ek wil hee, julle moet nou aandachtig luister van wat ek nou hier gaan sê. Daar waar julle vir ons luister, op die stasie, waar jy ingeskakel is, is daar die embleem, uh, en, uh, van, die, van die stasie en dan wees daar een klein prentje van myself en dit sê jy luister na uh, en dit sal nou ek wees en dan die plate wat ek gespeel het soos ek het nou net uh, uh Hermans Hermits gespeel en dit wees daar dat ek nou net Hermans Hermits dan uh, kan jy WhatsApp die DJ op die lucht is die groen gedeelte daar, as jy daarop klik, kan jy direct met my gesels, Eh, terwyl ek uitsaai, en dan wees het vir jou die volgende program, en die prentje daar is Rudolf, Rudolf Goosen, die baas van die stasie, en hy het sy program, hy wees die volgende program, is op spoed die 12de mei, en dit gebeur oor 2 uur, 7 minute en 9 secondes. Nou ja, dan wees daar een lys van die laaste 20 likies wat gespeel is, op die stasie. Dan is daar die ramkat of die uh, stasiese DJ's, die klompie, en uh, ja, so een slideshow van hulle amal wat deurgaan. Die weer, Kaapstad, Pretoria, Johannesburg, Rode Poort, Durban, het net sien, ja, daar is eh, die warmste daar is Pretoria en hy 26, dan kom maar werksgeleendhede, of eh, ees eindelijk in, in geel, uh, eh, wees hulle vir jou die plaaslike nies, hulle wees die hoofopskrift daar, dan brei hulle daar onder uit as jy daar op klik en sovoort, uh, oor die nies, daar is een hele klompie dinke, dinge uh, uh, uh, uh, wat hulle noem daar so, uh, wat nies, niesmakers is, Dan kom maar werksgeleentjere, sleetelwoord en waar. So wat sy werk soek jy en waar soek jy dit? Dan kies jy een kategorie en dan sê jy search jobs. Dan is daar een klompie wat gedespelei word, wat uh, jy daar kan sien. Sales lady, barista, whatever dit is, dis in Sunningdale, uh, chef wat hulle soek, junior manager, salon receptionist, admin position, junior clerk, receptionist, enzovoorts, enzovoorts, en sê hulle, waar het is, is het fulltime, is het uh, deeltijds, of wat ook al, en dan kan jy meer uh, listings doen, dan kom maar afdeling, wat hulle sê, ons wil graag van jou hoor. Nou, hoekom sal ons graag van jou wil hoor? Uh, nou, ja, ons wil graag van jou hoor, so ons vir jou eh, die beste moendelike diens kan lever. Die diens wat jy graag wil uh, luister en graag aan wil deelneem. Dit is hoekom ons van jou wil hoor. Ons vraag, wat is jou naam? Dan sit jy net jou antwoord daar, op wat er stad wil hy, enzovoorts, enzovoorts. Dan kom jy aan by die uh, eh, eindelike vraag, wat sê, hoe het jy van Ramkat Radio te hoor gekom? Dan moet jy daar invul, dier vriende, familie, of internet, jy kan net een, met meeste van hierdie afdelings, kan jy net uh, een kese kies, en dan eh, merk jy net jou, jou kese, waarom luister jy graag na Ramkat, wat is jou ginsteling type muziek, wat is jou ginsteling program, Eh, daar is 21 programme. Nou, daar kan jy jou gunsteling gaan uitkies, maar maak seker dat jy amal geluister het voor jy besluit wat er ene jou gunsteling is, so dat jy recht kies en nie sommer die eerste ene kies wat uh, uh, in jou mind kom nie, ne? Ok, en dan wat wil jy graag meer hoor op hierdie stasie, en dan sê dit submit, nou die oomblik wat jy om submit, is hy uit jou hande uit, jou job is gedoen, en jou job as luisteraar, ja, uh, en uh, jou uh, uh, antwoorde sal in acht geneem word, met die design van die stasie. Oké, okay. So ek hoop jylle allemaal verstaan, as daar iets is wat jylle nie verstaan nie, vraag maar, moet nie skaam wees nie mense, dis waar oor ons hier is. <laughs> nou ja, uh, ek sien Milano het nou daar vir my geantwoord, kom ons kyk gauw, wat het, uh, hy sê, morgen wie Donne Schwaben hebben wertreibungsdag. Uh, eh, nou ja, ek weet nie wat sy dag dit is nie, uh, wertreibungsdag draaiboomsdag. Uh, eh, is die een wat hulle ek zing in, in Donnerswabisch koor. Nou die Donnerswabisch eh, is het type muziek. Ek dink dit is waar hulle verwijs na die uh, uh, uh, type wel is een uh, sekte binnen uh, Kroasia. As ek uh, moet raai en dan sê hy, hy stuur foto's. Nou ja, hoekom? Jesse, hoekom nie? Meen ek. Uh, is my altyd lekker om te sien hoe jylle daar lewe, uh, uh, Mirano. So, ja, stuur vir ons en laat ons uh, meer kan sien en meer kan leer van jylle mense uh, daar in die ooste van uh, uh, Kroasie. En die dorpie is Ossietjek. Ossietjek. Right, die program het nie stilgestaan nie, is ek wat nou uh, tyd mors. Jackie de Shannon is geboor op 21 augustus 1941 en sy was een van die vrouwelike sangeresse, lekkieskrywers van die rock and roll periode. Sy is bekende sangeres van uh, What the World Needs Now is Love, Sweet Love. Put a little love in your heart en die komponis van When You Walk Into the Room en Betty Davis Eyes, wat treffers was vir The Searchers en Kim Kahn's, onderscheidelik. Nou, sêder 2009 is Jackie DeShannon een vermakelijksuitsending correspondent, wat verslag doen op die Beatles, oor die Beatles orkestlede, sy nies uh, vir uh, radioprogramme. Ontbuit met die Beatles, Jackie DeShannon. Sy syng nou haar eie kompositie, en dit is Put a little love in your heart. Sal dit nie nou lekker wees? As amal net, sit a bykie liefde in jou hart en wees het weer die eerste ding wat ek verochend gele, gelees het, was, uh, wat was het gewees? Iets van, uh, as jy dit jou, jou taak maak vandag, om net een persoon te laat glimlach. En dit is so makkelijk. Ek ben, ek het gister daar een eh, video gekyk van hoe aansteeklik een lach is. Traai dit een bykie, gaan smile vir die volgende ou wat by jou voorbij loop en sien jy, hy smile terug. Ons luister Jackie de Shannon, Poodle, Love in Your Heart. MUZIEK as hy goeie advies daar van Jackie De Shannon, put a little love in your heart and the world will be a better place. Dit is so waar, so waar, so waar, ne? Volg die raad. Die Hollies, die Hollies is volgende en hulle is een Britse propgroep wat bekend staan vir hulle kenmerkende driedelige vokale harmoniestijl. Die Hollies is een van die voorste Britse propgroepen uh, van die 1960s en uh, uh, ja, hulle het een totaal van 231 weke op die Engelse enkelspeel trefferslijste in die 1960s en is die negende hoogste van enige kunstenaar van die dekade. Hulle is uh, uh, in 1962 dier Alan Clark en Graham Nash gestig en as die Mercy Beat type groep in Ma Manchester. Hy is een van die min Britse groepe van die vroege 1960s, saam met die Rolling Stones, wat nog nooit ontbind is nie, en steeds opneem en optree. Ter herkenning van hulle prestatie is die Hollies in 2010 in die Rock'n'Roll Hall of Fame ingelijf. Die Hollies sê nou vir ons, hulle weet nie, hulle kan die kop of stert uitmaak, he can't tell the bottom from the top. Kom ons luister hoe die mekaar hierdie klomp is. And every time I get to thinking With every thought of you I wanna shout die Hollies, die Hollies sing uh, I can't tell the bottom from the top, is it day or is it night, am I wrong or am I right, ja, as jy so die mekaar is, dan gaan het een tykie vat, voordat jy uh, besef. Nou, ek het net al nou gepraat van uh, Mirano Junker, door in Ossietjek, in uh, Oos, uh, Kroasia. Nou, hy is gekies om iwers verder in die jare kan nie onthou die datums nie, met hy Suid-Afrika gaan verteenwoordig, en uh, hulle doen hierdie wat hulle noem uh, reenactment, is, uh, hulle is, wel, uh, hulle het uh, uniform aan, <clears throat> hy het ons echte, echte, uh, op die grens uniforms, en hy mag nog die ou vlag swaai en sovoorts en sovoorts en dit is juist wat hy doen. Uh, hy uh, is een permanente reenactor vir Suid-Afrikaanse weermacht en uh, dit trek toeriste wat na hulle kon kyk en sovoorts en sovoorts. Um, is interessant, is baie interessant die leewijse en ons is uh, ons moet trots wees op Mariano Mariano Marano, uh, eh, hy het al so baie, hy is lief in Suid-Afrika, uh, en uh, hy was lang, lang gelede was hy hier gewees, um, en uh, ja, hy tree op vir Suid-Afrika in een groot manier, en uh, dis wat hulle doen, reenactment, daar is vir elke land, is daar een militaire groep, eh, uh, in hierdie reenactment. <laughs> hulle is allemaal tjomme, so uh, hulle sit langs die selfde braaivleesvier, maar uh, hulle is eindelijk uh, in oorlog situasie. Nou ja, kom ons stap aan met die program en die ou wat ons nou gaan luister is Terry Jacks en die liekie is natuurlijk waar ons nou in herfs intree uh, sê hy seasons in the sun Ek wens ons is weer daar.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 birds are singing and help me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die. fish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach.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 As I uh, dit was Terry Jacks met uh, Seasons in the Sun. Nou, wil ek net vraag, is jylle vanavond, moet jylle seker maak om in te skakel, daar is een kans, wel, ons is nou weer op 300 rand vir een voucher om te gaan uiteet by die uh, spur of by, uh, wat is die ander ene? Wimpie? jy kan daar gaan uit eet. Nou is jy die algemene kennis boobaas in die huis? Vanaanse vastvraagprogram staan op 300 rand voucher. Reply met die boodskap deelneem aan 0660-323973 en jy kan vanaanse uh, eh, deelnemer wees. Die huidige rekord uh, vir die uh, antwoorde uit 10 uit is 0660 8 uit 10, gehou dier Chris de Toy. Kom aan, moet nie wacht nie, eh, die wat nie waag nie, sal nie wen nie. Nou, uh, ja, jylle moet gereed maak om, uh, dit is tydens Rudolfse program, wat van 1800 tot 2000 vanavond uitgesaai word. Ok, nou kom ons by die groep wat oor kersfees word hulle oorals in die groot kettingwinkels gehoor oor die leidsprekers. En as mens vraag, wie is Bounie M? Dan moet jy specificeer van wat er jaar jy praat. Dier die tyde die groep uh, soms jaarliks of dan sommer maandeliks verander. En ek dink daar is tot op datum 18 persoene wat kan claim dat hulle al vir Bounie M gesing het. Nou hulle is hier vandag hier in my stereo, daar sit hulle, en uh, die liekie wat hulle vir ons gaan bring, is Going Back West, hier kom hulle. I was born and raised in the ghetto Talk with me and you know I wasn't satisfied living on the side. I started looking around for a possibility. I listened to my story of what became of me. die son ondergaan, going back west. Ja, ek het al gewonne, ek dink as mens vinnig genoeg in een westelike richting aanhou beweeg, dan sal die son nooit ondergaan nie. Ek meen, jy moet so vinnig soos wat hy sak, moet jy alweer op die horizon en weer op die horizon en weer op die horizon kan wees, dan in, uh, op die manier sal die son nooit sak nie. Ha! <laughs> Oké, okay, nee, wacht, is just food for thought. Maar, moet nie 12 uur of half 1 in die ochende, as jy in die bed le, oor sikkelgoeders eh, le en wonder nie. Ek sê jou, dit hou jou wakker, jy gaan nie slaap inkry nie. Die groep The Trogs was oorspronkelijk The Troglodytes genoem en is een Engelse garage rock groep wat in mei 1964 in Andover, Hampshire, gevorm is. Dat is toe ek maar nog in stand het vier was. Handover 1964. O, is my, die maand, ja. Uh, hulle het een aantal treffers in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde Staten gehad. Hulle bekendste liedjes sluit in die Amerikaanse Wild Theme en dan With a Girl Like You en Love Is All Around, wat amal meer as 1 miljoen kopie verkoop het en gauwe skryf status ontvang het. The Trogs doen vir ons a Wild Theme. You Make My Heart Sing Searchers, Sweets for my sweet, Sugar for my honey. Kom ons luister, wanneer laas het jy om gehoor? Luister hier so. Sweets for my sweet, sugar for my honey, your first Sweets for my sweet and Sugar for my honey en ja uh, dit, ek speel nou uit met hom uh, of ons gaan nou na die 2 en een rij toe want dit is tijd vir my om af te sluit met die 2 en een rij en ek bedank julle hartelijk vir die gereelde inskakeling vertrouw dat julle allemaal lekker saam geluister het en dat al die nieuwe luisteraars ek hoop nie, dit is julle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 Um, ja, so, ek herhaal net die telefoonnummer 072-541-9803. Nou, uh, die twee in een rij wat ek vandag mee gaan uitspeel is uh, Eerstens gaan ons luister na Alan Garrity, I Need Someone, en dan kom Dorothy ba Baker, Dorothy Baker, en weer in die gees van Moedersdag Sondag gaan sy vir ons uitspeel met A Mother As Lovely As You. Vir my is dit een van die mooiste Moedersdag liekies wat een mens kan speel. Nou ja, dan weer een sê ek net weer vir al die moeders, uh, dankie vir alles wat jylle vir ons is, en alles wat jylle vir ons doen, en in wat er op zich jylle ook al uh, is, uh, ons bedank jylle daarvoor op hierdie manier, moet eindelijk elke dag wees, maar hulle het daarom een dag vir die moeders eenkant gesit. Ons luister dan na daar die twee, wanneer ek uitspeel, nou was my voorig my muziek met julle te deel, lekker week verder, lekker naweek en tot volgende week is dek. Ludwig Venter wat sê, wees soet, loop mooi, doen wat julle geniet en geniet wat julle doen. Hier kom die tweeliekies. Now I've met you, I can't forget you, you're always on my mind. But I would let you if I could get you. I'd like to make you mine. Cause it's been so long since I